Žinau, kad paskutinėmis dienomis užėjai sunkus laikai, nes žmonės bus savimylos, godus pinigų, pasipūtę, išdidus, pikžodžiautojai, neklusnus gimdytojams, nedėkingi, nedoreliai, nemeilūs, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantys, šiurkštus, toržieviai, nekenčiantys to, kas gera, išdavikai, pramuštgalviai, Pasipūtėliai labiau linkę į malonumus negu į Dievą. Dedasi maldingi, bet atsižadėja maldingumo jėgos. Tu saugokis tokių žmonių. Iš jų yra tie, kurie įsiskverbia į namus ir prisivilioja moterėlės, pilnas nuodėmių ir blaškomas visokių įgeidžių, nuolat besimokančias ir vis nesugebančias pažinti tiesos. Kaip Janas ir Jambras priešinosi mozei, taip ir jie prieštarauja tiesai. Tai žmonės sugedusio proto, netvaraus tikėjimo. Bet jie toli nenužengs, nes jų paikumas, kaip ir anų, bus visiems regimas. Tačiau tu pasekei mano mokymu, gyvenimo būdu, sumanimais, tikėjimu ištverme, meilę, kantrybę, persekiojimais, kančiomis, kurios mane ištiko Antijochijoje, Ikonijuje, Listroje. O kokių tik persekiojimų man neteko iškesti, bet iš visų išgelbėjo mane viešpats. Ir visi, kurie trokšta maldingai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami. Pikti žmonės, suvedžiotojai, eis dar blogin klaidindami ir klysdami. O tu laikykis to, ką esi išmokęs ir tvirtai įtikėjęs, žinodamas, iš kokių žmonių esi išmokęs. Tu nuo vaikystės pažįsti šventuosius raštus, galinčius tave pamokyti išganimui per tikėjimą Kristumi Jėzumi. Visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui.